אז פעם קודמת הייתה לנו תוכנית נושא לכבוד פורים, וגם היום יש לנו תוכנית נושא. נכון. לכבוד אירוע משמח לא פחות. אנחנו חוגגים... 60 שנה לפליז פליז מי, אלבומה הראשון של להקת הביטלס. זה ועוד קצת דברים שקשורים מסביב למרסי ביט. ב-1963. ב-1963, ואנחנו פתחנו עם שיר הנושא של... אה, נכון. של האלבום הזה. 22 במרץ 1963, זאת אומרת, שבוע שעבר למעשה. נכון, אבל אנחנו, אה, אנחנו בסדר, אנחנו, mm-hmm. אנחנו עדיין נמצאים בתוך, ה, בתוך תחום החודש. נכון. כן? אה, תשמע, אה, הנה, הנה כמה, כמה נתונים, כן? אז אמרנו, 22 לשלישי, יצא. אה, בשישה באפריל 63 הוא נכנס לראשונה mm-hmm. למצעד האלבומים, ואחרי שהוא הגיע למקום הראשון... כבש בסערה. 30 שבועות, שבועות במקום הראשון, שזה מדהים. זה לא שיא אגב, כן? South Pacific היה יותר נדמה לי, okay. כן. ו... אבל... כשמדובר בפופ, אני חושב שזה, שיא. הוא היה ב top 10 62 שבוע, שזה יותר משנה. וצריך לזכור שב-11 אה, בפברואר הם הקליטו ביום אחד כן. את רובו של האלבום. 12 שעות. כן. עשרה שירים מתוך 14. הארבעה הנוספים הם למעשה סינגלים שהוקלטו לפני כן. אה, ב-11 בינואר יצא הסינגל פליז פליז וגם הוא הגיע למקום הראשון, בפעם הראשונה הבילי הגיעו למקום הראשון. בינואר 63, אה, והשאר היסטוריה. כן, נוסיף להיסטוריה שבמאי אה, 63 הם עשו מה שלא הרבה עושים, והם היו במקום הראשון גם במצעד האלבומים וגם במצעד הסינגלים עם אה, From Me to You. אז אפשר להגיד אגב, שהם... אגב, צריך לזכור שמבחינת האלבום זה היה מדהים שהם הגיעו למקום הראשון. כי אלבומי פופ לא הגיעו למקום ראשון. לחבר'ה הצעירים אה, לא היה מספיק כסף לקנות אה, אלבומים. אלבום, אני אה, שמעתי פעם שאמרו שזה היה הולך בערך בערך של 50 דולר היום, ולחבר'ה צעירים, ל teenagers, אין את הכסף הזה. זאת אומרת, זה פשוט כנראה פרץ שם כל מיני גבולות, הסיפור הזה. למרות שקליף ריצ'ארד בכל זאת הצליח לעשות כן, את זה. כן, אבל הרי קליף הוא משהו אחר קצת. זאת אומרת, הוא יותר, התאים בתקופתו לקהל היותר מבוגר. הביטלס בשלב הזה נחשבו למשהו די פרוע. די אה, של ה teenagers. ואז הגיעו הסטונס. ואז הגיעו הסטונס. כן. ואז אמרו, אוקיי, הנה כן. הפרופורציות. <laughs> בדיוק. טוב, אנחנו נשארים עם האלבום של אה, הביטלס, האלבום הראשון, ואנחנו נשמע עכשיו... את אסק מי וואי, שהוא למעשה גם הצד השני של הסינגל, פליז פליז מי, אז אה, מבחינה הזאת זה המשך ישיר. אבל זה מופיע באלבום כמובן, אסק מי וואי. אז ask me why, אני לא כיוונתי את זה כמו שצריך, ואנחנו נעשים את זה... רצועה שש באלבום, רצועה שישית. רצועה שישית. טוב. סוף הקודם, אני חושב. לא, לא, זה זה. זה זה. And in time. I cry, it's not because I'm sad. But you're the only love that I've ever had. I can't believe it's happened to me. I can't conceive of any more misery. Ask me why. I'll say I love you and I'm always thinking of you. I'm I of can't happened to me. me conceive any more misery. Ask why, I'll say I love you, and I'm always ask me why. אז I love you. כן. נמשיך לדבר על, אה, על הביטלס. על הביטלס, כן. כן. עכשיו, האלבום הזה כבר, אלבום, באלבום הראשון, הביטלס כבר הוכיחו את שונותם מלהקות אה, אחרות. להקות אחרות בתקופה ההיא זה היה תמיד הזמר סולן, הרבה פעמים עם השם קדימה, ואחרי זה הלהקה שלו, כאילו... פרדי אנד דה הדרימרס, ג'רי אנד דה הפייסמקר, שנשמע אותם בהמשך. כן. אמ, אילו הביטלס היו להקה של ארבעה, איך אנחנו יודעים את זה? חוץ מזה שאין בשם. באלבום, כבר באלבום הראשון ניתנו, ניתנו הסולואים גם לג'ורג' אריסון וגם לרינגו סטאר. אנחנו נשמע את הסולו של, רינגו, של ג'ורג' אריסון. האם את רוצה לשמוע סוד?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 כן, והאלבום כן. הלבן הכפול. זה כבודו האדיר, כבודם האדיר של האלבומים האלה, במקום המונח, אבל אני לא חושב שהאלבומים האלה הם, אה, לפחות לתקופה, אבל גם לעכשיו, יש להם עדיין את, ה... לפי דעתי, את האפיל של, שלהם. הם מקסימים בפשטות, נכון. בפשטות אה, אה, כן, המלודית בדיוק. של השירים, אתה, נכון. אתה שומע את זה, זה, זה לא סתם שבשנות ה-70 אמרו שאבא זה הביטלס של העשור. אלה שירים שאתה שומע מספיק פעם אחת לשמוע אותם, ואתה נכבשת. נכון, נכון, נכון. וזה הסוד של הביטלס. אה, אוקיי, אז עכשיו אנחנו קצת אה, ככה נסטה ולא נסטה. אנחנו עוברים לארץ הקודש, ואצלנו פה לקח זמן עד שהממסד החליט אה, שהוא אה, מחבק את הביטלס. שנה אחרי שהם סורבו להיכנס לארץ, ב-64, אז בשנת 65, גדול הזמרים של אז, אריק איינשטיין, אריק איינשטיינים, ביצע את Do You Want to know a Secret. יורם תהרלב, מזל, מזל. באמת, כמה זמן את מתלבשת? כן. אה, דברת השוקולד נזלת לי ביד. אני עומד פה משלוש את עוד לא הוצאת את הראש, אין לי סבלנות. מה זה? את מותחת את הגרביים, וגם לי את העצבים. מה זה? בטח שוב אותו דבר, הריצ'ראץ' אינו נסגר. place of the new. Do do do way way. كم زمن بوحاجة عدم عتبة تبكي ما زال كل شوشاني شبدي يتكفف لها الهرش مو ما زال גם טבלת השוקולד כבר נוזלת לי ביד, אין לי סבלנות, דו-דו-דו וואי וואי, כמה זמן פה אחכה, עוד מעט ואתפקע. מזל, הווילון קצת מתנועע מי שהוא נמצא אצלך, מומו יושב, שוב עומד לו בחדרך, אם זה ככה לא הולך, יש לי סבלנות, דו דו דו וואי וואי וואי טוב, אנחנו אה, נוריד מיד את אה, התקליטון במהירות 33. נכון, של אריק. יעני היפי, כן. וחוזרים אל הביטלס עצמם, אבל הפעם, קצת הפתעה, אנחנו הולכים לתוכניות הרדיו שהם אה, עשו בשנת 63. אה, אנחנו מדברים על 1 אה, ביוני. 63, אה, והם הקליטו בבי-בי-סי כל מיני תוכניות רדיו ועשו סשנים. זאת אומרת, הם הקליטו שירים למשל מתוך פליס פליזמי, אנחנו נשמע שירים מתוך פליס פליזמי, אבל בביצועים קצת שונים, ובווריאציות שונות, שהם הקליטו במיוחד לתוכניות הרדיו. והתוכנית הרדיו הכי פופולרית שהייתה להם אז נקרא Pop Go the Beatles. והם אפילו הקליטו, אנחנו נשמע את זה, אפילו הקליטו שיר פתיחה, שיר נושא ל Pop Go the Beatles. ואנחנו נשמע אותם ואת מגיש התוכנית רודני ברק. עושים את Pop Go the Beatles. אנחנו נשתדל. כן. אוקיי. פופ גו דה ביטלס. כן. צריך למצוא את הדיבורים לפני הבייבי בציון. Beatles! It's five o'clock. We're ready to pop. It's the Pop Go the Beatles spot. John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr. That's the Beatles. That's the Beatles. תראו, יש לנו כאן בעיה, כי האלבום הזה שממנו אנחנו צריכים לשמוע עכשיו רצועה... אה, אוקיי, שנייה, אנחנו חוזרים. This is Rodney Burke. This is Rodney Burke. pop, and it's John and Paul with I'm gonna sit right down and cry over you. you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you ever say goodbye. חסר. טוב, אה, שמענו את אה, הביטלס. הסשן של... כי אנחנו שומעים כל הזמן את הביטלס, כמובן, כן, חוץ מה... כן, 1963. אה, האמת היא שבעיה באלבומים שעכשיו אני שם, זה שהם למעשה בוטלגים. כן. מי שיודע מה זה, זה מי שהיו מוקלטים בצורה שאין עליהם זכויות, ובכל אופן... אז אה, אנחנו מהמרים כאן, זה ה-BBC. כי הרצועות כאן הן כל כך נכון, אה, נכון. לא, לא בהירות על גבי ה... התקליט... בוא, בוא, בוא ננסה לשים את ה... בוא ננסה, בוא ננסה. אני אגיד לך איפה אנחנו נמצאים. Till there was you. אה, כן, השיר הבא, בדיוק. קצת תעביר קדימה, או אנחנו... אה, אוקיי. אה, נדבר על הרקע. אוקיי. אה, טוב, אז בואו נדבר על הרקע. הביטלס כאמור הקליטו לא מעט תוכניות רדיו ב-1963. בעיקר הם ביצעו שם דברים שהם היו מבצעים בהופעות שלהם עוד מהמבורג, עוד מהקוורן. אה, כל מיני קאברים. ל... אלה היו תוכניות שבועיות? תוכניות, אה, לא, לא, ספורדיות. היו ספורדיות, כן. היה איזי אה, ביט, היה פה גודל ביטלס, היו כל מיני. והם עשו, וגם, וגם הם כמובן אה, התארחו פיזית באולפן, ותכף נשמע עכשיו בדיוק. והם נאספו גם uh, לאלבומים רשמיים של הביטלס? Uh, חלקם. La? La. Ah. But in fact, baby, it's you. Why don't you do it in your famous James Mason impersonation voice? Oh, all right. Go on, man. Um, Go on, do it in your... I thought this next number was called... Um, sha la la la la. In fact, baby, get it's off, you. Get off, get off. Is all right? <laughs> Oh, very good. Okay. Can you do Mickey Mouse? yes. <laughs> all right, sing go. song, fellas. Okay, let's go. Sha la la la la. Sha la la la la. It's not the way you smile that touched my heart. Sha la la la la. It's not the way you kiss that tears me apart. Well, many, many, many nights roll by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Cause baby, it's you. Sha la la la la la la. Baby, it's you. Sha la la la la la la. Sha la la la la. You should hear what they say about you. Cheap, cheap. Sha la la la la. They say, they say you never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Well, oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do when it's true? Don't want nobody, nobody. Cause baby, it's you. Sha la la la la la la. Baby, it's you. Sha la la la la la. baby it's you. סיום מתוך האלבום פליס פליס מי, אבל זו הקלטה שונה, אם שמעתם הסיום ממש שונה מהאלבום. כי הם הקליטו את זה במיוחד ל-BBC. ואיך אומרים, you should know, כי uh, יש לך אוסף אה, נאה מאוד של, uh, של ביטלס. לא חסר. <laughs> האמת שכן חסר, אבל אתה יודע, מתחילים לא גומרים. תגיד, מתי, מתי קנית את התקליט הראשון של הביטלס? אתה שלמעשה קנית את התקליט הראשון בכלל, זה היה 1974, חנות מנגו ההיסטורית וה... זכרונה לברכה, החנות הכי טובה שהייתה בתל אביב, באותה תקופה בטוח, גם אני חושב היום אה, חנויות כאלה. אמ, פשוט זה היה כאילו, ממש הייתי בקנדי סטור כזה, והייתי ילד, זאת אומרת, לא יכולתי לקנות כל דבר שם. היו דברים על הקירות, חלום בשבילי. זה היה אחת הסיבות למה אחר כך כנראה המשכתי לקנות את זה ולחפש את זה. באיזה ביטלס קנית? אה, קניתי בוטלגים, מעניין, הראשונים. אה, היו בוטלג של הופעה ביפן. ומעניין שהיה גם סשנים של Please Please Me, אבל זה לא נשאר, לא נשאר לי הסשנים האלה. מה שכן נשאר לי זה, האמת היא שהביטס הראשונים היו למעשה קסטות, לא אה, אלבומים. וזה קסטות שכשהייתי באותה שנה, ב-74 בלונדון, באוקספורד קניתי ב-HMV. היה להם אה, אה, קומה שלמה של קסטות. קניתי את קולקשן אוף בילדס אולדיש, שזה אוסף מ-66. אה, אבל של דברים קודמים, ואת אה, האוסף שיצא ב-73 שנה לפני כן, האוסף הכחול, מי שמכיר, של ה-67 עד 67 עד 70. הכחול, האדום זה הקודם, אה, כן, כן. 62, 65. יצאו שני אוספים כפולים, אחד כן, 62, 65 או 6. ב-74 זה עלי גדול וקנית זה על קסטה, קלטת, מה שאומרים. כפולה. כן. כן. זה, זה היה אז קלט אחת, הכניסו את הכל באחד. יפה. כן. ואתה המשכת לאסוף ביטלס. מאז, אה, כן, לא, לא, לא, הסתכל, לא הבאתי לאחור, כמו שאומרים, והמשכתי אה, במרץ. חיפשתי לשמוע ביטלס, והאמת היא, מה שקרה זה שבתקופה היא באמצע שנות ה-70, לא היו יותר סינגלים בארץ. ואני חיפשתי הרבה את הסינגלים של הביטלס, אז אה, איפה הופיעו סינגלים? על האלבומים האמריקאים שלהם. שוב פעם, זה היה די יקר להביא ביבוא, אבל כן, קניתי בפאז, אני זוכר, אה, לא מעט תקליטים של הביטלס האמריקאים. אה, הם נשארו לי עד היום, הייתי מופלאים. תגיד, אלי, מה, הגביע הקדוש שלך, של הביטלס, שעוד אין לך? <laughs> תשמע, קודם כל יש אחד, אני חושב שפעם סיפרתי על זה שהוא בלתי, לא ניתן להשגה, כי הוא נמצא בכספת של פול מקארטני. זה הסינגל אה, הראשון שמעשה הם הקליטו, והם הסתובבו איתו, In spite of all the danger, ו dead will be the day. אה, שניסו לעניין אמרגנים, אה, מפיקים וכן הלאה. אחד יש את זה, אין, לו מחיר, אני חושב, זה סוג של מונליזה של עולם המוזיקה. יש אה, אבל תקליטים שהם שווים המון המון כסף, ואני מנסה להשיג אותם כבר שנים ושנים, אבל פשוט כל הזמן <laughs> הם עולים במחיר, וזה מטורף. האלבום הראשון, פליז פליז מי, על גולד סטריאו, שהיה חודש ימים בסך הכל, יצאו ממנו 900 עותקים בלבד, 900 עותקים. וכל תקליט כזה היום נמכר במשהו קרוב לעשרות אלפים פאונד. יפה. עכשיו אנחנו חוזרים לשנת 1963, ואנחנו חוזרים בעצם לליברפול, נכון, ואנחנו מדלגים לנו, מדלגים לנו לקוון קלאב, נכון. ונכנסים למלתחה, ומפקידים mm-hmm. את המעיל במלתחה, כי קר מאוד בחוץ, mm-hmm. ואת מי אנחנו פוגשים שם? את uh, צילה הלבנה, או יותר נכון אה, סילה... פריסילה ווייט. פריסילה ווייט, הפריסילה אה, הלבנה, כן. כן. וצילה <laughs> שחורה. והיא אה, רלוונטית לנושא כי... כי היא הייתה, כמו שאמרנו, יש את המלתחה, והייתה בקשר עם הביטלס, בקוורן, והם נתנו לה להופיע שם יחד בזמן שהם הופיעו. בסוף הם גם נתנו לה שירים. והשיר הראשון שנתנו לה, גם הפך ללהיט גדול, Love of the Loved. אז אנחנו עכשיו הולכים לשמוע את ורד סילה. שקט, לא, זה אחד קודם לדעתי, אבל אנחנו כבר מגיעים. אמ, הנה. מה, אה, איך היא הפכה פתאום מווייט לבלק? זה אה, הברקה של בריין אפשטיין? אה, בריין אפשטיין, כן. ווייט כנראה, הם הושפעו ממוזיקאים שחורים, מוטאון שהתחילה, אז, נדבר על זה גם. והם מאוד אהבו את זה. the heaven lies, and as I look, I see the love of the love. from the start. My place has been deep in your heart, and in your heart I see the love of the love. I'll see it in the way that you look at me and say you love me. So let it rain. What do I care? see the love of the love. צ'ילה בלק, האחת והיחידה, כן. שאחר כך הפכה לכוכבת טלוויזיה נכון, ענקית, הייתה לה נכון. תוכנית אה, שידוכים, בליינד כן, נכון. דייט. היא לא קיבלה אף פעם Dame, נדמה לי. כנראה שלא, היא לא נפטרה תקבל, פשוט. כבר כן. לא תקבל, כן. אה, היא הייתה שייכת למה שקראו אז ה stable של אה, הערובה, <laughs> אם תרצו, של בריין אפשטיין, האמרגן של הביטלס. כן. והביטלס נתנו שירים לכל החבורה הזאת של הערובה, של ה stable. וזרקת את השם מוטאון, וזה מזכיר מאוד את מה שהלך שם. אה, כן, ואנחנו ניפגש עם מוטאון אה, בהמשך, באיזושהי דרך, בעקיפין. אה, בכל מקרה, uh, עוד אחד מהאומנים האלה שהם נתנו, נתנו לו שירים, זה היה בילי ג'יי, קריימר, שהייתה גם להקה, הדקוטות. והם גם כן מרסי. נכון, זה הכל מרזי ביט, נכון, נכון. הנער המרזי בליברפול. כן. בית תומי, רעה אליי. וזה נדמה לי הגיע למקום הראשון כן. בבריטניה. Mm. I'm so in love with you. The birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I lost my one and only. They'd be sad if you're back to me. The leaves on the trees would be softly sighing if they heard from the breeze that you left me crying. They'd be sad. Don't be back to me. But I know you won't leave me, cause you told me so. And I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be better to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely Cause they know that I've got my one and only They'll be glad you're not bad to me you told me so. And I have no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely Cause they know that I've got my one and only They'll be glad you're not bad to פופ מזוקק, טהור. איך אבל לנון מקארטני היה להם את היכולת הזאת? את זה הם נתנו לאחרים, זה פשוט מדהים, הם הקליטו את זה, אמרו שזה לא בשבילנו, ונתנו את זה לאחרים, זה פשוט מדהים, וזה כאילו מקום ראשון במצעד. זה, אמ, הסיפור של בריין אפסטיין הוא אה, סיפור נורא עצוב בסופו של דבר. כן. האיש אה, שהיה לו בעצם הכל. Mm-hmm. בן עמנו, אה, יהודי. כמובן, הוא קבור בבית קברות יהודי בלונדון. כן. אה, אבל, דרך אגב, אני העליתי פעם אה, פוסט על העניין הזה, די מוקדם בהצלחה של, של הביטלס, היה, הופיע איזה ראיון איתו באחד העיתונים הבריטיים, ונשאלה שם שאלה, מיסטר אפסטיין, כמה אתה מרוויח מהביטלס? <laughs> עכשיו, אם הוא לא היה אפסטיין, השאלה הזאת הייתה עולה? אני לא יודע. אתה מדבר אם הוא היה יהודי, כן. <laughs> מהני, מה שנקרא. כן. אבל בכל אופן, כן. אה, בריין אפשטיין, הייתה לו אוזן חדה מאוד. מאוד. וחוש כן. ריח אה, עסקי משובח. הוא גם... האמת היא שהוא הרוויח לא מהביטלס ומכל נכון, האומנים אה, האחרים שלו. בסוף סיפור כנראה היה אחר. אנחנו לא, לא נעלה לא, עכשיו לא, את הסיפור שלו עם ג'ון לנון. זה יותר מאוחר גם, אנחנו ב-63, בשיא כן. ההצלחה. כן. אז אה, בואו עכשיו נלך לעוד אחד מה stable, אבל הפעם עם שיר לא של הביטלס. הביטלס הקליטו אותו. לפני, לפני ג'רי דה פייסמקרס, אבל לא אהבו את זה, למה הם לא אהבו את זה? כי זה לא שלהם. אה, מרטין, ג'ורג' מרטין המפיק, נתן להם את זה, אמר, תקליטו את זה, הם הקליטו את זה בצורה די גרועה. ואז, אבל לג'ורג' מרטין דיברנו על חוש, היה לג'ורג' מרטין היה חוש למוזיקה כמובן מדהים, והוא הבין שזה זה, זה פוטנציאל של מקום ראשון, והוא נתן את זה לג'רי דה פייסמקרס, שהפכו, שהגיעו עם זה למקום ראשון. עכשיו, פה בארץ קראו להם ג'רי והפוסעים. כן. אה, עכשיו, כשאתה... ג'רי וקוצבי מפרק, הלב. מפרק את השם, אתה, אתה כן. מבין שזה לא... לא, לא- הפוסעים. לא, לא בדיוק לא הפוסעים. לא פייס, כן. you do, do, do, do, do, do. How do you do when you do? אי אפשר שלא לשיר את השירים האלה, אבל אתם לא צריכים אותנו, אתם צריכים את ג'רי והפוסים. הפוסים? הפוסים, לא יכולתי להתגבר על זה. ג'רי והפוסים, ג'רי and the pacemakers. Like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell for me like I fell for you. You give me a feeling in my heart like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart me like I fell for you when I do it to you. How do you do it? שאלה מצוינת. איך את עושה את זה? אה, אז אנחנו נוריד עכשיו את ג'רי and the pacemakers. אבל נמשיך ונהיה עם המרזיביט ועם אנשי הליברפול. הסרצ'רס. הסרצ'רס, המחפשים שכן הגיעו אלינו לארץ. נכון, נכון. אה, אני חושב שהם גם הגיעו לפני כמה שנים שוב, לא? נכון, אבל אני לא יודע אם זה הרכב, אתה יודע, היום מגיעים כל מיני הרכבים מוזרים. שיש אולי אחד מההרכב המקורי וכל השאר אה, תוספת כזאת. אז מה נשמע מהסרצ'רס? Love Potion Number 9, שיקוי אהבה מספר Number 9. עוד להיט שהגיע למקום הראשון. כן, מזכיר את הגן נאמבר 9. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a pad and a pretty floating vine, selling little bottles of love potion number nine. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said what you need is love potion number nine. She bent down and turned around and gave me a wink. She said I'm gonna make it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like Indian ink. I held my nose, I closed my eyes, I took a drink. I didn't know if it would stay all night kissing everything inside. But when I kissed the cow down on 34th and Vine, he broke my little. ocean number nine. number nine, number nine. טוב, אנחנו ממשיכים עם להקות שפעלו ב-63. 3, 64, הפורמוסט, גם כן להקת מרזי מליברפול. ופה, בשיר הבא, אנחנו למעשה רואים את אחד מקורות ההשפעה הכי גדולים על הסגנון הזה, וזה הדבר שהיה אז מאוד חזק אה, בעולם למעשה. הסגנון של הסגנון הסול של מוטאון. צריך להגיד אה, שטוענים שההצלחה של להקות מליברפול, שהעובדה של ליברפול הפכה למוקד של להקות ושל אה, אה, זמרים, הייתה עובדה שהיא עיר נמל. נכון. והגיעו משלוחים אה, קבועים הברית, נכון. מארצות הברית. כן. לכן ליברפול הקדימה את, לינ... את לונדון ב... נכון. ב... ב... בעניין הזה. נכון. וכן, וזה הסול, כל הסגנונות למעשה שהגיעו מארצות הברית, אבל בעיקר המוזיקה השחורה מאוד השפיעה באמת על, ה, על החבר'ה הצעירים של ליברפול. ומוטן התחיל אז מאוד חזק להיות, ונשמע עכשיו את השיר שהוא במקור של הפור טופס, או בעד הפסגות, Baby I need your loving, הפורמוסט. Don't we all? I need your loving, I really need you. Although you're never near, really you. Your voice I often hear. I really another day, another night. I, really I long to hold you tight. פוסט. כן. עכשיו, אמ, עצם העובדה שהלהקה הזאת היא הכי פחות אה, ידועה ומצליחה מכל מה ששמענו עד עכשיו, ועדיין זה ביצוע... ביצוע מדהים, לפי דעתי, כן. אה, מעיד על ה... על ה... על כמות הכישרון ש... שהיה שם, שזרמה כן. שם על, ה... על גדות המרזי. כן, <laughs> זה פשוט מדהים באמת אה, מה שהלך שם. זה לקח כמה שנים, הם היו כל הזמן שם במועדונים, ו... הם שיפרו את עצמם כל הזמן. אמ, טוב, עכשיו אנחנו נחזור לביטלס, mm-hmm. ושוב למשהו מאוד מאוד מיוחד. אה, הביטלס אה, הקליטו כל אה, שנה תקליטון ברכות לחג המולד. למועדון המעריצים שלהם. מי שהיה חבר, שילם מחבר, היה מקבל so called חינם את אה, התקליטון הזה שהם הקליטו במיוחד, זה לרוב היה סוג של אה, קולאז' כזה של אה, דיבורים וקטעי שירים כאלה. אבל לי יש פה משהו עוד יותר מיוחד, זאת אומרת, זה לא מתוך התקליטונים האלה, זה מין, נקרא אלטרנט קריסמס, זאת אומרת, משהו שהוא החליף, שהיה בתוך תוכנית רדיו של ה-BBC, לכבוד ה Christmas 63, שבו גם הם מעלים שם אה, אה, אזכורים לשירים שהיו בשנת 63 שלהם. זאת אומרת, זה מופיע גם מתוך פליז פליז, מחלק מהקטעים, אבל גם שהיא לאבזיו ופורמיטויו אפילו יש שם, ואפילו היום טרונדיון שהוקלט ב-63 והצליח ב-64. בואו נשמע את הביטלוס בקריסמס 63, בריאן מתיוס. Your fairy godmother is here. Your wish is granted. And here are four Beatles. All I want for Christmas is a bottle, bottle a bottle of Christmas. Hey, Susan! Hello, they've been at the orange squash again. Now pull yourself together, Paul, and have a bash at this abstemious, steaming postcard. Remember the old days when we used to knock at the doors? And Rudolph and his Santa Claus is coming on his way. And the happy little girls and boys and all. Yes, day, yeah, yeah. Oh, some of the old carols, George. Uh. Is there anything that you want? It's not a carol, it's not a carol. isn't it? No, it's a standard. No. Seeing as this show is the last uh, Saturday Club show before... We'll ever do. <laughs> the last Saturday Club before Christmas, we'd like to take the opportunity of wishing everybody a very happy Crimble from all of us and say thank you to everyone who sent in all the cards this week and all the other weeks. I'd like to say I hope you have all of you have a happy Christmas and a very happy New Year. And thank you all, lads. I'm sure that all our customers wish the very same to you. And I sing. that medley, uh, I'm sorry, medley probably included many of the songs which the lads will be singing in their own show on the live program on Boxing Day. טוב, אה, אה, וגם משחק מילים נחמד, על כן, מדלי נכון. ומדלי, אה, אנגלים, נו מה... כן, איזה כיף. טוב, עכשיו אתה מסבך אותנו עוד פעם, <laughs> עוד... עוד איזה בוטלק כזה של uh, תוכניות רדיו. טוב, אני מפעיל ונראה מה. Okay, they're Adasiem you know. Ah. Jane Mansfield. What have you got, John? I've got one for Lillian and Margaret and also for little Sharon, what is only free. Ah. Paul, your turn. This is for Forms 3X and 3C at Wanstead County High School from Eddie Turkey Judy. Ah, thousands of them. Millions of them. Everybody wants to hear it? Let's hear it. Twist and shout. טוויסט אנד שאו, זה למעשה היה השיר האחרון שהוקלט לאלבום הזה, באותו יום ארוך, ש... פה אתם שומעים את כל ההקלטה מתוך הרדיו, זאת אומרת, זה סשן אחר, אבל אה, במקור, uh, אה, ג'ון כבר איבד את הקול בשלב הזה, הוא גם היה לו שם איזו צרידות, ובכוחות האחרונים, במטרי הקול האחרונים שלו, פשוט צרח את Twist and Shout, וככה זה מופיע באלבום עצמו. זה פשוט מדהים איך הם אה, עשו את הדבר הזה, תוך יום אחד. אנחנו לקראת הסוף חוזרים לאלבום ל... עצמו. ל... לסיבה שלכבודה נתכנסנו כן. באולפן חגיגי זה, mm -hmm. ואנחנו חוזרים לאלבום הראשון של, ה... של הביטלס, ולרצועה הראשונה. ואנחנו... שהרוקנרול mhm. שלהם, I saw a standing there, ראיתיה עומדת שם. ראיתיה עומדת שם. הנה, כבר זה מגיע. אתם יודעים, הם כבר לא, לא צעירים, רינגו... One, two, three, Tomorrow Standing כן, There, כן. הביטלס. איזה מזל שהבאת לנו שני עותקים של פליז פליז מי. אחד בריטי ואחד ישראלי. בישראל אגב הוא יצא ב-64, לא 63 CBS? לא, לא, זו הייתה חברה מיוחדת שהתארגנה בעקבות אה, משהו, הודו המזרחית, היה שם משהו מאוד מסובך. אה, שאחר כך הייתה ישראלית. בדיוק, כן. ב-67. חברת ארץ ישראל מזרחית. בדיוק, בדיוק, כן. אבשלום רובין ושוב. כן, כן, אבשלום רובין. כן. אז מה אנחנו שומעים? אה, דיברנו על אה, הביטסקי להקה, אז אה, נשמע עכשיו את רינגו, ריצ'רד סטארקי, בויז. Here he comes. עכשיו, אם אנחנו, יישאר לנו עוד קצת, אנחנו נגלוש מהשיר הזה לשיר הבא, ואם לא, ואם לא, אז אנחנו ננצל את ההזדמנות כדי אה, להודות לכם על ההאזנה, ולהודות לאלי פיכמן, שכרגיל הביא תוכנית מצוינת. תודה. תודה לאמירה שהפיקה, ותודה לדלית הטכנאית. וכמה נשאר לנו עוד דלית? עוד דקה. זאת אומרת שזה יהיה השיר האחרון שלנו. אז uh, אני מקווה שנהניתם, כי אנחנו פה באולפן נהנינו מאוד מאוד. וחג שמח. וחג שמח. ותישארו בריאים, mm. הכי חשוב. ביי.